21 skirsnis Jogaila ir Lenkijos karūnos taryba stravo sutartį suvokė kaip vietos Vytautui padarimą kreivaus akto sukurtoje politinėje sistemoje, pačios šios sistemos nekeičiant. Lenkų kariuomenė pasiliko Lietuvoje, tačiau šią kariuomenę dabar disponavo jau Vytautas. Šią jėgą Vytautas nukreipė prieš paskirus ryčių algirdaičius, kurie vangiai sutiko paklusti kestučio sūnui. Norint gauti karaliaus ir didžiojo kunigaikščio pritarimą, Vytautui iš pradžių teko veikti kaip jo gailos agentui. Abu jie siekė sumažinti sričių kunigaikščių skaičių. Todėl 1392 metais mirus Julijonai, Vitebsko vietininku Jogaila paskyrė savo sakalininką Teodorą Vesną. O kai jauniausiasis Algirdaitis Švitrigaila nužudė šį vietininką užvaldė Vitebsko kunigaikštyje, Vytautui buvo liepta su juo susitvarkyti. Pasitelkęs Jurgį Smolenskietį, Vytautas privertė Švitrigailą pasiduoti ir nusiuntė jį jo gailai į Krokuvą 1393 metais. Kadangi Kaributas prašytas talkinti prieš Švitrigailą to nepadarė, Vytautas 1393 metais paėmė iš jo Severų Naugardą. Šią kunigaikštėje valdyti tik iki jo gailos nuožiūros gavo čiūn iš Voluinės Vladimiro atkeldintas Teodoras Liubartaitis, o Luckas perėjo Vytauto žinion. Bendromis jo gailos ir Vytauto pastangomis 1393 metais, nepaisant Moldavų paramos, iš padolės buvo pašalintas Teodoras Karijotaitis, kuris pabėgo į Vengriją. Iki 1394 metų pavasarių Lenkų kariuomenė užėmė rytų Podolę. Pastaroje atiteko Vytautui, o vakarų Podolę, kaip Lenkijos Lena, gavo jos didikas Pitekas iš Melštino. Centrinė Vytauto problema buvo Minskiai įsikūręs Kirgailą. Buvęs svarbiausias jo gailos ramstis nenorėjo pripažinti didžiosios kunigaikštijos vietininkų savo mirtino priešom todėl savo nuožiūrą paleidinėjau kryžiuočių belaisvius. Taip savavaliaudamas jis dar labiau atšaldė jo gailą. 1392 metų pabaigoje Jogaila formaliai sutaikė Vytautą ir Skirgailą, bet 1393 metais vėl tą patį padaryti buvo priversta karalienė Jadvyga. Skirgaila gavo kelias voluinės pilis ir jam buvo pažadėtas Kijevas. 1394 metų pavasarį Vytautas užėmė Ovručą ir Žitomirą, privertęs paklusti Vladimirą Algirdaitį. Tų pačių metų rudenį Vladimiras buvo iš Kijevo pašalintas, davus jam nedidelę kopilio kunigaikštyje. Kijevą gavo Skirgailą. Šis kompromisas jį patenkino ir jis pasitraukė Vytautų iš kelių. 1397 metų pradžioje Skirgaila mirė ir į Lietuvos metraščius pateko žinia apie jo nunuodijimą. Tai žinoma buvo labai paranku Vytautui, bet niekas negalėjo įrodyti, kad jis čia kuo nors yra dėtas. Joną Alšeniškį Kievo vietininkų paskyrė jau pats Vytautas. Dar iš jo gailos atgavęs Brenską, Demetrijus Algirdaitis iš karto tapo lojalus Vytautui. Tarpininkaujant Vytautų ir kitiems kunigaikščiams, jo gaila 1394 metų vasarį paleido Andrių ir perdavė jį Vytautui, netrukusiam pasinaudoti šių kestutaičiams prijaučiančio Algirdaičio paslaugomis. Su Vytauto žinia Andrius nuvyko į Pskovą, kurio kunigaikščių buvo išrinktas Andriaus sūnus Jonas. Šitaip apie dešimtojo dešimtmečio vidurį Vytautas pašalino svarbiausius ryčių kunigaikščius, į jų vietą paskirdamas savo vietininkus ir suėmė realią valdžią didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje į savo rankas. Išliko tik mažesnės ar net visai smulkios Černigovo, Ostrogovo, Luinėje, Pagirio, Ratno, Kopilio, Zaslaulio kunigaikštijos. Centriniai valdžiai atiteko pašalintųjų kunigaikščių pajamus – Jos tiesiogiai kontroliuojamų pilių tinklas apėmė visą didžiąją kunigaikštiją, o Jogaila be Vytauto praktiškai jau nebegalėjo išspręsti nei vieno svarbesnio šios valstybės klausimų. Nuo 1395 metų Vytautas aktuose bei šimčių ėmė tituluotis didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Iki tol jis taip titulavosi tik vidaus reikalams skirtuose rusiškuose aktuose. Iš Krokovos koordinuojama Lietuvos politika Rusijoje Maskvos nusilpimu po Tohtamišo jai suduoto 1382 metais smūgio negalėjo pasinaudoti. Pradėjusi atvarkyti iš Vilniaus, Lietuvos pozicijos sustiprėjo. Su kunigaikštaujančiu Naugarde lengveniu Vytautas užmesgė gerus santykius ir dabar Pskovo bei Naugardo respublikų priešakyje stovėjo Vytautui palankų žmonės – Naugardas 1393 metais su Vytautu sudarė taikaus sutartį, kariavo prieš Maskvą ir spaudė jai palankų Pskovą. O Vytautas, susitikęs su Baziliumi Maskviečiu, galėjo dėti sesas palankus, pats niekuo neįsipareigūdamas. Lietuvos įtakos Rusijoje stiprėjimas leido Vytautui įsikišti ir į Smolensko reikalus. Jam spaudžiant buvo pašalintas kunigaikštis Jurgis, o valdžia atiteko Jurgio broliui Hlebui kuomet ir Hlebas pabandė atsikratyti Lietuvaus įtakaus. 1395 metais prie Smolensko žygiavo Vytautas. Apgaulę atviliotas į Vytauto stovyklą Hlebas buvo suimtas ir rugsėjo 28 dieną Smolenską užėmė Lietuvaus kariuomeniai. Vietininkais tapo kunigaikštis Jaumantas ir Bazilius Bareikaitis. Smolensko įgulą Vytautas sustiprino Lenkų riteriais. Kunigaikštis Jurgis pabėgo į Rezanę. Smolensko prijungimas suartino Maskvą ir Tverę. Bazilius Maskvietis ir Mykolas Tverietis sudarė prieš Lietuvą nukreiptą sąjungą. Juos palaikė Rezanės kunigaikštis Olegas. Sustiprėjusios Lietuvos pozicijos vertė Maskvą veikti per satelitus. Olegas remiamas smulkesnių rusų kunigaikščių užpuolė Liubutską. Vytautas elgėsi lygiai taip pat neis pats Olengvenis iš Naugardo nusiaubė Rezanį žemės. Vengdamos atviros kovos, abipusės ieškojo sąlyčio taškų. Lengvenis 1394 metais vedė Baziliaus pirmojo seserį, o Bazilius pirmasis neparėmė Olego žygio į Liubutską. 1396 metų pradžioje, dalyvaujant metropolitui Kiprijonui, Vytautas susitiko su Baziliumi pirmuoju Smolenske, o po poros mėnesių Kolomnoje. Vytautas neprieštaravo suzereninėms Baziliaus pirmojo pretenzijoms Naugardui, o Bazilius pirmasis tylomis pripažino Smolensko prijungimą prie Lietuvos. Sutarimą turėjo pademonstruoti abiejų valdovų nurodymas naugardiečiams pradėti karą su Livonijos ordinu. Tačiau naugardiečiai atsisakė jį vykdyti – Vytautui šis akibrokštas buvo net naudingas, todėl jis į tai visai neregavo. Bazilius pirmasis įklimpo į konfliktą su Naugardu, įsirėjusi į karą 1397 metais ir nedavusi apčiopiamų rezultatų. Maskva buvo išjungta iš Vytauto veiklos laukų. Vedęs Vytauto seserį Mykolas Tverietis suartėjo su juo dar anksčiau. Lietuvos suzerenitetą pripažino – kai kurie Okos aukštupio kunigaikščiai, Karačiavo, Censko, Kozelsko, Serpeisko, Masalsko, galbūt ir Peremišlio. Nors Rusijoje Vytautas labiausiai veikė per sąjungininkus ir satelitus, vis dėlto buvo priverstas ten nukreipti nemažai jėgų. Tuo tarpu reikėjo atlaikyti ir kryžiuočių smūgius vakaruose. Išleidęs 50 tūkstančių markių Vytautui paremti – Vokiečių ordinas keršijo metodiškai ir nenutrūkstamai. 1392 metais kryžiuočiai sudegino suražo pilį. Iš jos vau spėjo pabėgti Vytautos vainis Henrikas už mūną Rimgailę. 1393 metais buvo sugriautos Gardino, Merkinės, Derečino ir Lydaus pilys. Nors pagrindinės Vytauto jėgos tuo metu veikė Rusijoje – Tačiau 1393 metų spalį žemaičiai sugebėjo sudeginti Klaipėdaus miestą. 1394 metų pirmojoje pusėje kryžiuočiai pavieniais antpuliais nusiaubė Naugarduko lydos ir Aseinių apylinkės. Didžiausią žygį vokiečių ordinas surengė tų pačių metų rūpiučio viduryje. Norėta atstatyti Ritersverderio pilį prie Kaunų. Vytautui pavyko šią statybą sutrukdyti, tačiau jis nepaėgė sulaikyti ordino kariuomenės žygio į krašto gilumą. Kryžiuočiai ties paparčiais apėjo stipriai įtvirtintą lietuvių stovyklą. Čia patekęs į jų rankas Vytautos vainis sudimantas buvo nužudytas. Rūpiučio 22 dieną buvo apkultos Vilniaus pilys, jie su maniai gynė Lenkų įgulus, o pats Vytautas supo priešą iš išorės, neleisdamas jam apsirūpinti maistu ir pašaru. Nors kryžiuočiams pavyko jį sumušti prie rudaminus, tačiau rugsėjo 21 dieną jie buvo priversti apgultį nutraukti. Atsitraukiant šią ordino kariuomenę, daug privargino Vytauto ir jam talkon atėjusių žemaičių pasalus. Abiem pusėms patyrus didelių nuostolių, kryžiuočių kariuomenė pasiekė Prūsiją. 1394 metų žygis parodė, kad Vytautas sugebėjo Lietuvos karybos pažangą, ypač jos techninės galimybės sutelkti į ištisas karinės kampanijas lemiantį faktorių. Tačiau vis dėlto Lietuva buvo sukreista. Vytautas tengėsi sušvelninti smūgių iš Prūsijos pasiekmes, veikdamas Livonijoje. Nepaisant karo veiksmų tarp Lietuvos ir Livonijos vyko prekyba. Gedimino susitarimus 1367 metais papildė dar viena prekybos sutartis – Livonijos ordinas rėmė Vytautą 1389-1392 metų kovoje prieš Jogailą. Savo ruoštų Jogailą atnaujino Gedimino tradiciją, palaikydamas prieš ordiną Rygos arkivyskupą Jūną ketvirtąjį. Pastarasis naudodamasis tuo, kad Lietuvos valdovas jau buvo krikščionis ir kartu Lenkijos karalius, prašė jo globos. Livonijos ordinas užbėgo tam už akių, 1391 metais užėmęs kelias arkivyskupo pilis ir iš popiežiaus įsirūpinęs, kad 1392 metais Jonas IV būtų iškeldintas paskiriant Aleksandrijos patriarchų. O jo vieton paskirtas didžiojo magistro brolis Jonas Valenrodas. Vytautas užmės geryšius su Jono Valenrodo opozicija – Livonijoje vadovaujama Tartu vyskupo Didriko Damerau ir iškėlusią į arkivyskupus savo kandidatą Otaną iš Štetino kunigaikščių giminės. Jogailos diplomatinė veikla remiama Štetino kunigaikščių davė vaisių. 1395 metais Vokietijos imperatorius Vaclovas Liuksemburgas uždraudė Vokiečių ordinui pulti krikščionišką Lietuvą, o Hanzos miestus paragino remti Otaną Štetinietį. Imperatoriaus draudimą paremė popiežius Bonifacas IX 1395 metais kovo mėnesį Otonas ir Detrikas Damerau darė su Vytautų sąjungą, į kurią įėjo ir Meklemburgo kunigaikščia Jonas ir Ulrikas. Vytauto dukterėčia vėliau Tautvilos Konrado duktė ištekėjo už vieno pamario kunigaikščių Barnimo penktojų. Pats Vytautas paėmė kryžiuočių užimtą Mozūrijos pilį Vizną jo gailos naudojami Lenkijos ryšiai ir krikščioniškasis Lietuvos statusas buvo nauji veiksniai padėję plataus užmojo Vytauto diplomatijai. Piskupo pozicija Livonijos ordinui sulaukė stipresnės atramos, mažėjo tarptautinė Lietuvos izolacija. Visą tai leido Vytautui 1395 metais užmėgsti su kryžiuočiais darybas. Baisus 1394 metų žygis – perspėjo Vytautą nekartoti Algirdo klaidos ir telkti jėgas tik vieną kryptimi. Smolensko prijungimas Baziliaus Maskviečio nuolaidos viliojo Vytautą pasirinkti jo gailus, o ne kestučio orientaciją, jo labiau, kad susiklosti ypač palankios bendradarbiavimo su Aukso Ordos Hanu Tohtamišu prielaidos. Pastarąjį 1395 metais prie Tereko upės sutriuškino vidurinės Azijos valdovas Timūras. Timūras 1395 metų vasarą su savo kariuomenė pasirodė Rezanės kunigaikštijoje. Tohtamišas pasitraukė į Krymą, o nuo 1396 metų glaudėsi didžiosios Lietuvos kunigaikštijos pasienyje, ieškodamas Vytauto paramos. Dėrėdamasis su Vytautu, Vokiečių ordinas reikalavo žemaitėjus ir spaudė Lietuvą karo veiksmais. 1395 metų spalį jis surengė siaubiamuosius žygius į Žemaitiją ir Juodąją Rusiją. Tuo buvo keliama kaina Vytautų reikalingos taikos galinčio sustiprinti jo padėtį jo gailos ir Lenkijos atžvilgių. 1396 metais Vytautas jau leido savo pademonstruoti pirmus nesutarimus su Lenkija. Jis privertė Ostrogo kunigaikštį Voluinėje priimti savo investitūrą, tuo faktiškai panaikindamas 1393 metais Jedvygos duotą privilegiją rišančią Ostrogą prie Lenkijos karalystės. Darybose su kryžiuočiais 1396 metais Liepos 22 dieną jogailus įgaliutiniai atmetė teritorinius ordinio reikalavimus Lietuvai ir sutiko sudaryti tik trumpas paliaubas. Tuo tarpu Vytautas Liepos 28 dienos aktu – įsipareigojo neremti tartų vyskupų ir nepraleisti per Lietuvos teritoriją jo talkininkų. Iki rugsėjo 29 dienos buvo sudarytos paliaubos. 1396 metų rudenį vykusiuose darybose jos buvo pratestos iki 1397 metų balandžio 23 dienos. Nors jo gailos atstovai vėl atmetė teritorinės ordino užmačias Vytautui pavyko į paliaubas įtraukti jo apviltą tartų vyskupą. Naudodamasis jo gailos paramą, Vytautas neskubėjo nusileisti kryžiuočiams, o tuo metu karo veiksmai palaipsniui silpnėjo. 1397 m. gegužės 13 dieną Gardino darybose buvo atmestas nekarta jau keltas propagandinis reikalavimas, kad Lietuva garantuotų ordinų ištikimybę katalikybei. Paliaubos buvo pratestus. Kryžiuočiai jomis pasinaudojo, priversdami priimti savo sąlygas Ditriką Damerau, bet Vytautui tai jau buvo nebeaktualu. Žemaitie, kai pagoniškas kraštas, į visas paminėtas paliaubas nebuvo įtraukta, bet ji pati sėkmingai gynėsi. 1396 metais buvo sumuštas į ją įsiveržęs ragainės komtūras Markvardas Zalzbachas. Aiškienčią atvangą vakaruose Vytautas išnaudojo savo rytų planams. Remdama Tohtamišą, Lietuvos kariuomenė 1397 metais nužygiavo už Dono ir sumušė aukso ordos jėgas. Totorių belaisviai buvo apgyvendinti Lietuvoje. 1398 metų vasarą buvo surinktas dar didesnis žygis. Lietuvius parėmė 60 raitelių kryžiuočių būrys – Krymo prieigose buvo pastatyta Tavanės Johannesburgo pilis. Jei dar 1393 metais Tohtamišas siuntė savo laišką Jogailą į Krokuvą aplenkdamas Vytautą, tai dabar būtent Vytautas tapo Timūro spaudžiamo Tohtamišo globėjų. Ne vėliau kaip 1398 metais Tohtamišas pabėgo į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Vytautas Rusijoje pasiekė daugiau negu Algirdas – Lenkijos parama gerėjant santykiams su vokiečių ordinu darėsi vis mažiau reikalinga, o kišimasis ją teikiant jau varžiai erzino Vytautą. Vytautas tengiasi pavaizduoti, kad jo gaila jam trukdo susitarti su ordinu. Pastarojo vadovybė, nors ir netikėjo Vytauto nuoširdumu, apsimetė, kad juo tiki. Lenkijos karūnos taryba suprato, kad jūs pradėtas nominalaus suzereniteto Lietuvai pavertimas realiu per penkerius šešerius metus po Astravo sutarties virsta niekais. Vytauto padėtis jau nebeleido elgtis taip, kaip tai buvo daroma 1386-1392 metais, bet Lenkų diplomatija rado būdą pareikšti savo pretenzijoms. 1398 metais karalienė Jadvyga pareikalavo iš Vytauto mokėti mokesčius iš jai daugiau užrašytų žemių. Jadvygos reikalavimas – buvo savotiškas trajos arklys, dovį ir iš jo einančias pajamas buvo galima laikyti asmeniniu, o ne valstybiniu reikalu. Tačiau feudalinė teisė politiškai neskyrė privačiaus ir viešosios valdovų nuosavybės. Jadvygai Dovis buvo užrašytas ir Lenkijoje, Kujavai, ir Lietuvoje, Mohiliovas. Bet politiškai Dovių buvo galima pavadinti ir visą didžiąją Lietuvos kunigaikštyje, kaip atsvara už kraičių atneštą Lenkijos karalystę. Vytautas tai gerai suvokė, todėl Jadvygos reikalavimą pateikė kaip provokaciją. Sušaukti stambėjai bajorai šitokį poilgį pabrėžtai traktavo kaip iššūkį ir nurodė, kad jie nuo seno esą laisvi žmonės. Jadvygos demaršas buvo kategoriškai atmestas ir tai reiškia ne ką kitą, kaip nesiskaitimą su Krėvos sutartimi numatytų Lenkijos suzerenitetu. Vytautas jau ruošėsi pasiskelbti karaliumi. Išiškėjusioje teisinėje Lietuvos ir Lenkijos kolizijoje Jogaila neturėjo tvirtos pozicijos. Sklido informacija, kad 1398 metais jis rėmė Vytauto pastangas gauti karaliaus karūną iš popiežiaus. Tuo atveju nukentėtų ir Jogailos tėvonės teisės Lietuvai. Tačiau būta kažkokio dinastinio sandėrio reikalingo pačiam Jogailai dėl jo padėties Lenkijoje. Jis dar nebuvo susilaukęs iš Jadvygos įpėdinių, o jį palaikė Vokiečių ordiną. Vytautas skubiai naudojusi šiais jo gailos sunkumais, gerino santykius su Vokiečių ordinu ir plėtė ekspansiją į rytus. 1398 metais balandžio 23 dieną Gardinė su ordino atstovais, vadovaujamais didžiojo komtūro Wilhelmo Helfensteino, buvo sudaryta preliminarinė sutartis. Žemaičiai buvo perleidžiami ordinui – Ir Vytautas įsipareigojo padėti pastatyti dvi ar tris pilis. Vytautas gražino belaisvius, o kryžiuočiai Vytauto brolį Zigmantą, likusį įkaitų Vytautui palikus ordiną 1392 metais. Pskovas buvo pripažintas Livonijos ordino, o Naugardas Lietuvos interesų zona. Vytautas pažadėjo per Lietuvos teritoriją nepraleisti jokios priešiškos ordinui kariuomenės ir nekariauti prieš katalikų šalis. Su Lenkija santykiai nebuvo galutinai nutraukti, numačius reikalui esant gauti iš jo gailo šios sutarties patvirtinimą. Gardino sutartis izoliavo Švitrigailą, palikus į Krokuvą ir nuo 1397 metų reiškus į pretenzijas į Lietuvos sostą, o Vytautui leido žengti paskutinį žingsnį susitariant su Vokiečių ordinu. 1398 m. spalį Vytautas susitiko su didžiuoju magistru Konradu Jungingenu Salino salose, Nemune žemiau Kaunų. Iš ordino pusės dalyvavo Livonijos krašto magistras Venemaras Briugenau, Varmijos ir Sambijos vyskupai. Vytautą lydėjo Vilniaus vyskupas Andrius, brolis Zigmantas, Kopilio kunigaikštis Vladimiras Pinsku, Jurgis Zaslaulio, Mykolas Tarodubo Aleksandras, Alšėnų Jonas, Drutsko Jonas, Kletsko Jomantas ir stambiųjų bajorų būrys. Buvo patvirtinti Gardino sutarties punktai. Sutartį sudarius, bajorai Vytautą paskelbė Lietuvos karaliumi. Ši manifestacija ir buvo svarbiausias Vytauto tikslas, o nuolaidos vokiečių ordinui tik priemonė jam pasiekti. Vytautas tai darė remdamasis bajorų viršūnę ir tą jam užtikrino svarbiausiųjų sričių kunigaikščių pašalinimas. Tai buvo vidaus politikos atrama, o išorės politikoje sugrįžusio į Lietuvą švitrigailos paklusimas ir įtakaus plėtimas aukso ardoje. 1397 metais žygio prieš totorius garsas – pasiekė nebe Vytauto pastangų popiežių. Bonifacas IX paskelbė kryžiaus žygį, tuo pripažindamas didžiąją Lietuvos kunigaikštyje katalikų pasienio bastionu. Ekspansiją Rusijoje Vytautas sujungė su šia nauja įgyta politinė funkcija. 1399 metų vasarą buvo suorganizuotas itin didelis žygis, susirinko lietuvių rusų jėgus, jas vedė pušimtis kunigaikščių. Vokiečių ordinas atsiuntė kelis tūkstančius karių vadovaujamų Markvardo Zalzbacho. Jadvyga ir Lenkijos karalystės taryba šiai kampanijai nepritarė, bet tai netrukdė paremti Vytautą Mozūrams ir Spiteko iš Melštino vedamiems padoriečiams. Prie šios krikščionių kariuomenės prisijungė ir Tohtamišas. Lietuvos valdovų vadovaujamas stambus kryžiaus žygis buvo pirmas toks įvykis jos istorijoje. Vytautas įsirengė į jį su dideliu užmoju ir valdovišką prabangą. Kariuomenė lydėjo ilga gurgolė gabenanti ir parakų šaunamus ginklus. Pasitikėdamas savo jėgų gausumu ir vokiečių bei lenkų sunkiaja raityje, Vytautas patraukė toli į tyrus. Jis ketino Sarajuje įkurdinti Tohtamišą ir jam padedant paimti į savo rankas visą Rusiją prie Vorsklos upės Vytauto kariuomenė pasitiko Timūro statytinio Timūro Kotlogo kariuomeniai, vadovaujama prityrusio karvedžio Edygus.